ngishilo ngathi kuwe hlala ungilinde ngizobuya mase kuphela inyanga bebuyazi uclever kumele aphande ngizobuya mase kuphela inyanga akukho nix uyabona nawe nami at least ngimele ngizame kunokuthi sivele silambe sebenzele ngane sami la You say we're selling on this You say we're selling on You say You say You say move ngesiphoso ingakho ngasafoni nje mihla namalanga kodwa ngizobuya masephela inyanga male ngibuye ngiphethe njani nadali angani mina ngizele njani nadali kanawe usubekezele impela sayo hey ngishilo ngathi kuwe hlala ungilinde ngizobuya masekuphela inyanga nginga bebe uyazi ucleva kumele abande ngizobuya mase kuphela inyanga akukho nix uyabona nawe nami at least ngimele ngizame kunokuthi sivele silambe sebenzela ingane sami nawe isebenzela ingane sami nawe isebenzela ingane sami nawe isebenzela ingane sami nawe isebenzela ingane Isebenzani gani Samina Isebenzani gani Samina Isebenzani gani Samina Baby wambuze ni pela samtenge lifoni Seze nkwaza njale mkumbuza makoko mfana wami Uzu mchele nizofona lingakashoni Pela inyanga yesuwe namanje ngakaholi Nalo mlungu mengimfuna ngisamtholi Baby buka I'm complaining izolakha icebo Wena hlale duze kwami ungalahli ithemba mina nje engikufunayo ukuthi unethezeka lolo thotho lamaziyo ngifuna hlezi liveleshilo ngathi kuwe hlala ungilinde ngizobuya masekuphela inyanga bebuyazi uclever kumele abande ngizobuya masekuphela inyanga akukho nix uyabona nawe nami at least ngimele ngizame kunokuthi sivele silambe yeah. Seven darling and the Samina. Seven darling and the Samina. Seven darling and the Samina.